وأصحابه أجمعين أما بعد سورة البخاري رحمه الله بورود باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة كذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة سورة رحمه الله قيد edir azan vermək cəmaat namında həm səfərdə də, həmçinin iqamə də vermək, yəni var belə şey. Və biz keçən bağda bu məsələyə toxunur. Həmçinin burada bir məsələ də buxarı artırır və o da əgər yağışlı günsə, yəni bərk yağış yağırsa və ya soyuqdursa, əziyyətsə, cəmaata gəlməyə namaza. Onda evdə qılmaq olar. Lakin məzin o vaxt deyir ki, əs-salatu fərrəşər Aydındır, əs-salatu fil-rihal azanda axırda. Ki, bildirir ki, kim istəyir, qıla bilər evdə. Və burada rəhməllah e, bir neçə rivayət getirib və məsələn, Abu Zahir rivayətində deyir ki, rəhməllah radiyallahu anhu, deyir, Peyğəmbər salasının səfərdə idi və müəzzinin istədi azan versin, yəni namazın vaxtı gəlmişdi. Və Peyğəmbər salasındır ki, biraz dayan isti idi, deyik, dayan biraz sərinləşsin hava. O bir zöhr idi. Yəni, biraz əsrə yaxın. Çox isti olanda biraz gecikdirirdilər zöhrü. Əsrə yaxın sərinləşirdi. Düzdür, əsrin vaxtı girmirdi. Aydın boyu zöhrün vaxtı çıxmırdı. Yəni, bu cür. Və sonra biraz keçdi, müəzzin istəti azam versin, dedi ki, yəni, soyutkinam biraz. Yəni, qoy hava soyutsun da. Və üçüncüdə yenə dedi, Hətta biraz sərinləşdi əsrə yaxın və qatlıqlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, ə, e, bu ə, e, istilik, bu hərarət, cəhəm, hərarətin şiddətliyi, istinin şiddətliyi cəhənnəmin bir ə, e, misalıdır. Və bir misal kimidir və cəh cəhənnəmə oxşadır. Və sonra ə, bir neçə hədis yenə gətirib, hansı ki biz keçmişdik, bunu oxumuşduq ki, azan vermək qoyum gəlir yanına. Və sonra vaxt görür, darıxır bunlar. Deyir ki, gedin, lakin azan verin, iqamı verin. Həmçinin imam da yaşlılıq olsun. Və sonra burada yenə İbn-i Mədəvayətində deyir ki, bəs müəzzin necə deyərdi ki, müəzzinə evinizdə qulun, sallı xeyrə xalikum. O da əgər yəni, soyuq olanda və ya yağışlı gün olanda, yəni əziyyət olur deməkdir gəlmək. Və bu olar. Təbii ki, bir fəlakətdə azadlandı, yəni əziyyət olanda evdə qılmaq olar. Əmindir. Sonra rəhməllah vurur, Bab, həl yətətəbbə'ul müəzzin fəhu həhuna və həhuna və həl yəltəfitu fil əzən. Yəni, müəzzin e, azan verəndə gerək çevrilə o tərəfə, bu tərəfə, yoxsa yox. Yəni, azan verəndə fırlanmalıdır. O məsələ toxunur, rəhməllah, Və burada bir iki əsər gətirir. Əsər gətirir hmm, və deyir ki, e, deyir, Bilal azan verəndə barmaqlarını qoyardı qulağına. Belə. Yəni, gəlib ki, e, şəhadət barmaqlarını, belə. Və bəzilədilər, fərqi yoxdur. Yəni, bu hikmət nədədir qulaqlığa tutanda azan verəmək? Və həm bu səsə kömək eləyir. Aydındır, səsi idarə eləməyə. Həmsinin, e, əgər uzaqdan görürlər ki, azan yox, eşidilmir, görürlərsə uzaqdan biri belə dayanır, artıq işarədir ki, müəzzin azan verir. Uzaqdakilər görürlər onu, səsini eşitməsələr də bilirlər ki, müəzzin artıq azan verir. Aynındır, Və lakin e, Buxari sonra İbn Ömərin əsərini gətirir ki, İbn Ömər isə qoymazdı barmaqların qulağına azan verəndə. Və bu onu göstərir ki, bu əməl vacib deyil. Aydındır ki, məsələn, əlin qulağına qoymayıb azan versə düzdür. Aydındır, düzdür. Və sonra həmçinin burada bir iki nə əsər də gətirib ki, heç nə İbrahim Nəxaydan ki, heç nə olmaz dastlamasız azan vermək bastınsız olan vermək. Və sonra e, Ayşə radiyallahu anh'a rivayətini gətirib, rahiməhullah, və e, deyib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi e, zikr etməyə heç namani olmazdı. Hər dəfə zikirliydi, həm cünublu halda, həm belə. Onun cünublu halda bir dənə Peyğəmbər sallallahu Quran oxumurdu, amma zikir eləyirdi. Və e, zikir eləmək olar. Tutaq ki, məni çıxırsan, dən cünublu olmuşsan, onda Quran oxumaq olmaz. Amma başqa şey elmi olar. Məsələn, zikirdir, elmli kitab oxumaq və s. Aydındır. Və sonra burada Əbül Hərifənin rivayətində deyir ki, o atasından deyir ki, Bilalı gördü, ə, azan verəndə üzün çevirirdi sağa-sola. Və təbii ki, bunu da verməyi sağa-sola bu odur ki, səs gəlib çatsın. Və bilirsiniz ki, qolaq, mikrofonlar yox idi, indi rahatdır məsələ. İndi bu dönmək vacib deyil. İndi verirsən mikrofonla buradan, minəvi də çıxmırsan. Bütün hər yana işidir. Yəni, hikmət bunda idi. Və e, bəzilə irad eləyə bilər ki, yaxşı, bəs azanda deyirsən ki, həyə arassalah, çağırırsan namaza və axırda deyirsən ki, sallı xeyri xalifə, evinizə qulun. Biraz elə bir ziddiyyət çıxır. Lakin ziddiyyət deyil. Bu azanın tamamlayan sözlərdir. Lakin sonra Deyirsən ki, azan ümumiyyətlə bildirməkdir ki, namazın vaxtı girib, hə? Sonra deyirsən ki, heç namaz qılın evinizdə. Ümumiyyətlə, azan bu artıq söz deyil, artıq çünki nə üçün artıq söz deyil, çünki şəriət icazə deyib, belə demək olar. Ya, artıq söz olur ki, olar, azan demək şəriət deməyib. Aynındır, şəriət deməyib. Necə biri deyir, avamlardan, deyir ki, bəz ə, sizin məsciddə özünüz başqa adlar qoymursunuz, lakin qaynası adını çəkirsiniz asanda. Ha. Yəni, müəzzəm qədqan asıla deyir, bu deyir ki, qaynası adını çəkirsiniz asanda. Yəni, avamdır. Yəni, aslında artıq şeylər demək olmazsa ki, şəriyyət icazə verən şeylər ancaq durmalı. Aydınlayım. O səbəb rəhmə Allah başqa şeylər davam edir. Qalsın, gələn dəstəmizə, onlar bilir.